يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي دكا يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى منا قودي مسا منا نيمان تيمكونسا da agajinsa da kulawarsa عند الله تعالى ishiriye shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa hanyar zuwa ranar sakamako in ba a manta ba a baya mun yi magana yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya fatahu makka da kuma yadda ya je ta'if da kuma abin da ya faru a yakin hunain bayan dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi gida daga yakin ta'if da da kamar wata shida kamar yadda fathul bari ya kawo cikin juz'i na takwas shafi da hudu haka nan kuma asira annabawiya a sahiha ta Doktor Akram a cikin juz'i na biyu shafi na biyu. cewa a cikin watan Rajab shekara ta tara bayan hijira aka fita yakin Taboka kamar yadda yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na 432 Taboka tana arewacin Hijaz tsakaninta da Madina kilomita 778 a wannan lokacin Larabawa da suke zaune a wannan yanki na Quda suna karkashin mulkin Romawa ne wannan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wanda shine yaki na ƙarshe daga cikin yaƙuƙuwansa kuma mafi nisa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranta da kansa malamai sun yi sabani game da dalilin fita wannan yaki kamar haka domin ɗauko fansa na kashe masinjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Al-Haris bin Umair Al-Azdi wanda wani mai suna Shurahbil bin Amru Al-Gassani ya kashe shi tare da cewa ba a kashe masinja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya ba sai wannan shine na farko shine na ƙarshe cikin masinjojin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wanda aka kashe malamai da suka ce domin ɗaukar fansa kwamandojin yaƙi na na mu'tata da aka kashe wato su ukun nan Zaid bin Harisa da Ja'far bin Abi Talib da Abdullah bin Rawaha masu kauli na uku suka ce domin labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa rumawa sun hada kai da wasu kabilun larabawa wato suna shirin kawo wani gagarumin yaki zuwa Madina da niyyar kawo ƙarshen addinin musulunci to wannan hatsari da aka ji shine dalilin fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama inji malamai na uku masu fadar dalilin fita yakin Taboka na hudu dalilin wannan yaki shawara ce daga gurin wasu mutane cewa kasar Sham ƙasa ce ta annabta da annabawa kuma ta fi kusa da garuruwan da suke da kusa da wato gwamnatin musulunci sannan kuma guri ne da yake da wato mahimmanci ga musulmi ta ɓangaren tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da haka duk wanda wato ya iya juya ƙasar Sham to yana da ragamar juya ƙasar Larabawa da ƙawayenta da maƙotanta, domin dawon laurar da ta fi ƙarfi a duniya a wannan lokaci ta ce daular Rum kuma wannan yaƙi. yana wato ainihin wato tabbatar da wani abu ne na ƙarin ƙarfin musulmi a wannan yanki kuma da kawar da barazanar da ake ji na rumawa waɗanda za su iya afkawa musulmi a kowane lokaci masu dalili na biyar suka ce dalili cewa wasu yahudawa suka zuga musulmi domin su shiga hatsarin yaƙi da rumawa don suna ga kamar yaƙi da rumawa ba zai ba musulmi nasara ba saboda irin yawan da suke da shi masu dalili na da suka ce an fita ne kawai domin yada addinin Allah da kare shi wanda dama shine manufar jihadi a yada addinin Allah a kuma kare shi a kuma shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci kuma a yada zaman lafiya da adalcin musulunci a bankasa wannan yaki na taboka ya bambanta da sauran yakukuwa ta fuskoki da dama na ɗaya nisan inda za a ba taɓa zuwa yaki mai nisan sa ba na biyu yawan kafaran da za a fuskanta wanda a can baya ma mun yi bayani a yakin mu'tata su kansu wato ruma sun fito da soja dubu ɗari kuma larabawa da suke goya musu baya sun fito musu da da rinduna dubu ɗari wanda suka yi alliance ga baki ɗaya domin a yaki musulunci na uku tsananin rana a wannan lokaci ana tsananin rana sannan na hudu matsi na tattalin arziki da ake ciki a wannan lokaci wanda ba kowa ne zai iya daurewa ya fita a cikin wannan fatara da yunwa da ake fama da shi ba na biyar za a rabu da iyali na tsawon lokaci ba kuma wanda yake da tabbas dawowa don haka dole sai ka yi shiri ka kayi wasiya kayi bankwana da iyalanka daidai lokacin da kayan amfanin gona ya fara nuna wato shine wato abin na hali na shida da ake ciki a wannan lokaci don haka akwai jarabawa manomi yayi noma ya kusa girbi ko kuma 'ya'yan itace sun nuna ya kusa tsinka a ce a zo a fita yaki ba tare da an tsinka ba an sha wahalar noma ba a kuma ci gajiyar abin da aka noma ba a ce a zo a fita yaki a cikin wannan akwai wato wani abu saboda waɗannan dalilai da makamantansu ya sa wannan yaki ya zama jarrabawa domin tantance muminai na gaskiya masu ƙaunar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama da musulunci fiye da kawunansu da dukiyarsu da ‘ya'yansu da matansu da iyayensu da duk duniya gabaki ɗaya da kuma bara gurbi munafukai masu wato raba kafa ‘yan jabu maƙaryata waɗanda suke wato a cikin imanin su da kuma musuluncinsu. wanda dama an sharɗanta mana cewa dukkanmu ba za mu zama musulmi ba ba za mu ba mumini ba sai mu fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda muke san kanmu da dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu gabaki daya duk wanda bai fi san manzon Allah fiye da kansa da babarsa da matarsa da ƴarsa da babansa da duk duniya ba to bai zama mumini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili ya bayyana wa musulmi inda za a domin su yi shiri sosai su yi tanadi isasshe kuma yasa sa aka yekuwa ƙabilun larabawa na birane da na ƙauyuka domin su fito da dakaru da masu taimaka musu da taimako na kuɗi da kayan aiki domin wannan yaƙi ne mai hatsari da za a fuskanta kamar da ya a cikin asirar annabawiya a sahiha ta dr akram da arrahiqul maktum sahabbai sun yi iyayen su wajen ciyar da wannan wato rinjina da ba ta gudunmawa waɗanda suka fi kowa taimakawa a wajen wannan yaƙi sune usman bin affan ya bayar da raƙumi ɗari biyu azurfa uƙiya ɗari biyu dinare dubu doki ɗari da guzurinsu da wahalharinsu da kuma ɗaukar nauyin waɗanda za su hau kan dokin a fita yaƙi na biyu sayyidina abubakar ya bayar da dukiyarsa duka saboda Allah na uku abdurrahman bin auf ya bayar da uƙiya dubu biyu haka sayyidina Umar ya bayar da rabin dukiyarsa gabaki ɗaya, ya ɗauko dukiyarsa rabi ya bayar shi ko Abubakar ya bayar da duka da aka a ranar an ga farin ciki da sakin fuska da murmushi da annashuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin yadda sahabbai suka sadaukar da dukiyarsu saboda Allah sannan akwai Abbas da Talha da Sa'ad bin Abi Waqqas da duk wani wanda Allah ya hore masa sun iyayen su wajen wato bayar da gudunmawa domin cin nasarar wannan rindina Muhammad bin Masalamata ya bayar da dukiya shi ma mai yawa dukkan sahabbai kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa abin da yasa sunayen waɗancan ya fi fitowa saboda su suna da wadata sosai ba kamar sauran ba don haka aka fi jin sunansu a wajen ciyarwa haka mata sahabbai sun yi ta aiko da kuɗi da kayan adon su na zinare da azurfa domin taimakon addinin Allah kamar aurwaro dan kunne manduwa sarka zobe bajo da duk wani abu da suka san cewa za a iya siyar da shi domin a taimaki addinin Allah mata suka dinga turo da shi daga cikin gida dama mata an san su wajen taimakon addini da tausayi da sakin sakin jiki wajen addinin Allah mata ba kasafai ake samun munafikai da yawa ma a cikin su ba saboda sun za su yi abu da gaske take yi wasu habbai da ba su da hali sai suka dinga wato yin dako domin su sami abin da za su taimaka addinin Allah akwai wani sahabi da ake kira Abu Khaysamat al-Ansari ya kawo dabino kwano daya ya je ya dako aka bashi dabino kwano biyu ya kai wa iyalansa kwano ɗaya su ci ya kawo taimakon addini kwano ɗaya akwai wani sahabi mai suna Abu Aqil ko Abu Uqayl ya bayar da rabin kwano na dabino shi abinda Allah ya hore masa kenan kuma abinda zai iya taimaka addini kenan har munafikai suka koma gefe suna zumɗe in ka bayar da yawa su ce ka nuna wa Allah kai ne shine wato kayiriya in ka bayar da kaɗan kuma su yi tsaki su ce me Allah zai yi da kaɗan wato sun shi munafiki ba a fita in kai abin kirki ya zage ka in kai abin tsiya ya zage ka inda shi ba zai iya ba zai iya abin kirkin ba har wato akwai wani sahabi ne suna Ulbatu bin Zaid wato ya rasa abin da zai bayar shi rabin kwanan na dabinan ma bai mallaka ba da haka sai fashe da kuka ya dinga rusa kuka dan ya rasa abin da zai bayar daga kashe ya tashi ya salla raka'a biyu yace Allahumma innaka qad amarta bil jihadi wa ragabta fihi wa lam taj'al inda indi ma ataqawwa bihi ma rasulika sallallahu alaihi wasallam wa inni atasaddaqu ala kulle muslimin bi kulli mazlamatin asabani biha fi jasadi aw irbi ita ya Allah hakika kai umarni da yin jihadi kuma ka kwadaitar ayi jihadi amma baka sanya a hannuna abin da zan samu ƙarfin gwiwa da shi wajen taimakon annabinka sallallahu alaihi wasallam ba wajen jihadi don haka nayi sadaka da duk ga kowane musulmi a bisa abin da ya aikata a gare ni na zalunci a gangar jikina ko a mutuncina ma'ana duk wanda ya cuce ni to na yafe masa abinda zan iya yi kenan tunda ba ni da hali bari in yafe wa musulmi abinda suka yi min ba daidai ba duka na yafe musu ko me suka yi min na yafe musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ya ce Allah yayi yayi masa gafara wato Allah yayi wa shi wannan sahabi gafara kamar yadda su a cikin al-isaba juz'i na 4 shafi na 500 da arba'in da shida da na kuma ɗari biyar da arba'in da takwas kuma ya zo a cikin asirar annabawiya a sahiha na Dr. Akram cikin juzu'i na biyu wasu habai da suka rasa abin da za su bayar sai suka fashe da kuka su ne akwai Salim bin Umair akwai Abu Laila Almajini akwai amru bin Ana Ana Mata akwai Salamatu bin Sakhar akwai Al-Irbad bin Sariya akwai Abdullahi bin Mughaffal ma'akilu bin Yasar Abu Banu Muqarrin abu masu akwai waɗanda suka wato ainihin waɗannan suna daga cikin mutane waɗanda suka rasa abinda za su bayar naka suka fashe da kuka wanda har aya ta sauka a cikin suratul tauba game da su abu musa ya aiko da jama'arsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa da guziri domin su fita yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu abinda zai iya ba su na hawa ko ba zai iya daukar nauyin su ba da haka su ma sai suka fashe da kuka daga baya bayan an samu taimako daga wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kirawo su yace musu ga abin hawa an samu ku zo ku hau kamar yadda yazo a cikin al bukhari munafikai kuwa suna gefe suna nan suna ta zumbe da rada da munafinci da gulma wanda shine babban aikin munafikai ba abinda suka iya sai wannan ya musliman ahwa wa la yahwani بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي bayan gama shiri tsaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Taboka ranar Alhamis shekara ta tara a cikin watan Rajab kamar da yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na 437 ya bar wakilai masu kula da gari da iyalansa akwai Sayyidina Aliyu wanda yake ya kula da iyalan gidansa akwai Muhammad bin Masalamata ko Siba'u bin Urtufata waɗanda aka ce su kuma su kula da Madina wanda bayan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai suka dinga wa sayyidina Ali zumbe cewa Annabi ya bashi a gida ne saboda rakinsa ko kuma saboda rashin karfin sa wanda sun san duk jaruman duniyan nan da aka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu kamar sayyidina Ali da haka da yaji haka yaje ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce kwantar da hankalinka kai matsayinka a guri na kamar matsayin wato Harun ne a wajen Annabi Musa da aka ji daɗi ya koma ci gaba da kula da wannan malaman tarihi sun yi sabani akan yawan rundunar da aka fita da ita wannan yaki na taboka bukhari ya rawaito a hadisin ka'ab bin ya ce wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kathirun wa la yajma'uhum kitabu hafizin yace musulmin da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawan gaske littafi wato kamar ka ce rijista wato ba za ka iya tattara su a cikin littafi guda ba ko littafi na mai kiyayewa ba zai iya kiyaye su a cikin guri guda ba kamar da sun fatahul bari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha uku musulun ya rawaito a wata riwayar cewa ya yaziduna ala asharatil alaf wato yawan su fi wato dubu goma cikin musulun juz'i na takwas shafi na ɗari da sha biyu hakim ya rawaito da ibnu ishaq cewa su dubu talatin ne hakanan abu zur'atar razi ya ce su dubu arba'in ne cikin fatahul bari juzi'i na takwas shafi na ɗari da sha takwas haka zaidu bin sabi ya ce sun kai mutum dubu wato talatin wanda wannan ruwaya ita aka fi rinjayewa na dubu talatin ɗin a cikin magazi na waƙidi cikin juzi'i na uku shafi na ɗari tara da casa'in da shida amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewa su dubu talatin ɗin ne a cikin asira annabawiya as-sahiha da zadul ma'ad da ar-rahiqul maktum da na Dr. Akram juz'i na biyu shafi na 437 da sun tafi kan cewa wato adadin nasu wato dubu talatin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba tutoci babbar tuta ya bayar da ita ga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sannan ya bayar da tuta mai binta ga Zaid bin Az-Zubair bin Awwam sannan ya bayar da tuta ta Ausu wato kabilan Ausu daga cikin Ansar ya ba wa shugabansu usaidu bin hutayr hakanan ya bayar da tutar hazraj wato ɗaya da kabila ɗin ta cikin ansar ga abu dujana ko kuma habbab bin munzir al-habbab bin munzir kamar da ya cikin Dabaqatu ibn sa'ad juz'i na uku shafi na ɗari da kuma magazi na Al-Waqidi juz'i na biyu shafi na ɗari da kuma ibn sa'ad sannan sauran kabilu aka ce su ma kowa ya kawo ɗaya daga cikin shugabansu da za a danka tuta a hannunsu hikimar wannan shine in kowace kabila akwai tutarta to wannan zai fi jarunta a filin daga domin kowace kabila in aka bata ta kiyaye wani bangare in aka samu aka zo musulmi ta wannan bangare to wannan kabila za a zarga da haka kowace kabila za ta yi iyayenta ta gaba a cimma musulunci ta bangaren da aka ba ta tsaro ba wannan wata dabara ce ita ma ta yaki muka ce hausawa su tsare bangare kaza fulani su tsare bangare kaza yarabawa musulmi su tsare bangare kaza waye su tsare eh, bare bare su tsare bangare kaza to sai a ce kowa ya sa ya gaba ta bangaren sa musulunci ya kai kasa ba to wannan zai kara musu jarumta kowace kabila za ta yi karfin hali ta ga tayi abin kirki a wannan guri kabilar kuma banu malik bin najjar suka bayar da tutar su ga zaid bin sabit haka nan kuma ah, kamar yadda yazo banu amr bin auf suka bayar ga abu zaid haka nan banu salamata ta suka bayar ga mu'azu bin jabal kamar da yazo a cikin wato tariku dimash juz'i na 1 shafi na 416 na ibnu asakir da kuma asira annabawiya as-sahiha juz'i na 2 shafi na 532 haka dai wannan shiri ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shiri tsaf ya kama hanya bayan ya gama shiri ya raba tutoci tare da wannan makekiyar runduna a wannan wato yaki mai tsananin nisa ga tsananin wato kishirwa ga rashin ruwa ga karancin kayan aiki amma tare da haka ga karancin tattalin arziki ga wuya da ake ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fara addinin Allah ya fita tare da wannan sahabbai nasa masu daraja bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kama hanya yayi nisa ta ko da aka bari a gida waɗanda ba su je yaki ba su waɗannan sun kasu gida gida akwai waɗanda annabi ya ba su tsaron Madina waɗannan suna da uzuri kamar sayyidina Ali da wancan sahabi da kuma sauran sahabbai da aka ce su tsare Madina dan ba za a fita yaki duka a bar gari ba kowa ba dan an bar baya kenan da wani abu haka dole a bar wasu su tsare gari akwai mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya waɗanda su waɗannan tuni dama Allah ya musu uzuri a cikin alkur'ani sai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka ki fita yaki ba tare da uzuri ba wanda zamu yi bayanin su ne Ka'ab bin Malik da Murarah bin Rabi' al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi da sauransu 'yan kaɗan kamar su wato Abu Zar gifari wanda daga baya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Khaythama Matal ansari wanda shi ma daga baya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ukun nan ba su je yaki ba kuma ba su da wani uzuri da za su bayan na ƙarya ko na gaskiya wanda za a karba face kawai dai sakaci da aka samu wanda ana samun sa kuma dan lokaci bayan lokaci to daga baya su ma bayan sun wahaltu haka musu gafara waɗannan ah, manyan sahabbai da na ansar guda biyu daga cikinsu sun je yakin badar Eh, ɗaya kuma da shi aka biya ƙuƙuwan annabi sallallahu alaihi in ka ɗauke ta Boka da badar wato shine ka abdul malik akwai kuma wasu gungun munafukai sun kai su tamanin waɗanda dukkansu su su je yaƙi ba kuma dukkansu 'yan ƴan Madina ne saboda yawan mayaka sun ɗauka ba za a gane rashin zuwan su ba kowa ya je ɓoye a gida ya ƙi fita dan suna ga kamar wannan yaƙi, ba za a ci nasara ba da kuma wasu ƙauyawa su ma sun kai su tamanin da biyu daga ƙabilar Banu Gifar waɗanda suka ƙi fita yaƙi saboda munafunci cikin fatahil bari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha tara ya zo da bayani gamsashe akan waɗannan ɗin bayan fita bayan tafiya ta fara nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tambayar wasu mutane da ya san su amma bai gan su ba irin su wato Kaltumu bin Hussein Al-Gifari haka bayan ya isa Taboka ya tambayi Ka'ab bin Malik cewa me yasa bai ga Ka'ab bin Malik ba da sauran ire-iren waɗannan waɗanda ya san manyan mutane ne masu daraja amma kuma ya duba bai gansu ba wanda suratul tauba ta ya sauka ta yi bayani dalla dalla game da yadda mutane suka fita wannan yaki da kuma waɗanda suka ki fita da masu uzuri da marasa uzuri da waɗanda suka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uzurin ƙarya suka ki fita yaki tare da shi to waɗannan duka Allah ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya to bayan an kai wani guri da ake kira wajil Qura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an kusa zuwa gidajen samudawa sai ya ce wa sahabbai in mun isa wancan gurin kada kowa isharuwa a gurin kuma ku samu mayafi ku rirrife kawunan ku ku wuce kuna kuka domin wannan guri an saukar da azaba an halakar da mutanen gurin gaba daya ba abin da Allah ya bari sai gidajen su. da haka an zo gurin kowa ya rufe fuskar sa ya wuce yana kuka don kada musibar da ta fada musu ta shafe ku kamar da yazo a cikin sahihul bukhari juz'i na 1 shafi na 637 waɗannan sahabbai suka ba abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa ana zuwa wannan guri kowa ya rufe fuskarsa suka yi gaggawa suka wuce wannan guri da wato gidajen samudawa to akwai kishirwa da ta damu wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ka ce kan mu sharuwa a gurin can kuma ga kishirwa ta dame mu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa ya roki Allah nan take Allah ya turo girgijiya ta yi ruwan sama kuma gashi gurin ma ba ruwa amma aka yi ruwan sama dan a nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin ar-rahiqul maktum juz'i na hudu shafi na 437 bayan an kusa kaiwa ta boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai da in sun isa ta boka kada kowa ya sha ruwan ta boka saboda ruwan ba shi da kyau sannan kuma dan kadan ne yace kowa ya hakuri su bari sai ya iso bayan an je wasu sahabbai guda uku suka riga zuwa gurin suka yi maza suka sha ruwan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu fada ya kuma ɗebi ruwan gurin yin alwala sai ya mayar cikin rijiyar wanda ta kafe da ruwa baya fitowa sai kira ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa mu'azu bin jabal yace yushiku ya mu'azu in tsana bika hayatun an tara ma hahuna kadumuli a jinanan yace ya mu'azu in Allah ya maka tsawon rai yau da gobe zaka ga gurin nan ya zama babbar gona ana noman rani har yanzu wannan yanki na taboka yana dauke da wannan arziki sakamakon wannan ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala a cikin koko ya mayar cikin wannan rijiya sai Allah ya batta da ruwa har yanzu ana samun ruwa a gurin kamar da cikin sahihu muslim juz'i na biyu shafi na 246 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a taboka rundunar rumawa kuma sun gudu jin labarin ga annabi nan tafi dan haka kowa sai cika wandansa da iska suka gudu suka bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan guri ya ga babu kowa sai wani wato sarkin gurin da ake kiransa Yuhannatu bin Ru'bata sarkin Aila ya zo suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dama ba ruwansa a cikin wannan yaki daga jin haka kabilun da suke wannan yaki yanki kamar irin su Jarba'u irin su Azruhu su ma suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya sa aka rubuta takarda ta yarjejeniya da sulhu tsakaninsa da su bayan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid bin Walid zuwa wani guri da ake kira Ukaidiru can cikin Dumatul Jandali tare da soja 420 ya ga musu za su je su sami wani sarki wanda ake kiransa wato ainihin sarkin Ailatu za su same shi cewa yana nan yana farauta da haka su kamo shi su taho da shi sahabbai suka tafi wannan guri suka je suka kama shi aka zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nemi ai sulhu manzo Allah ya sulhu da shi ya kuma wato ainihin kyale shi to nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako a cikin bayanin da muke na fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Taboka insha Allah mako na gaba zamu dora inda muka kwana a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Musa Suleiman Dutse da kuma ni mai gabatar da wannan shiri na kundin tarihi da kuma shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا